Esther Froback Thursday TBT, ngoma inakwenda kwa jina la Ifola ya kwake Linux ambayo imeachiwa miaka kadhaa iliyopita chini ya director Adam Juma na producer mahiri sana fundi Samuel, na surprise kubwa sana ambao nakuletea hii leo, tukiangazia historia ya Sunday Mango, jina la kwake halisi, lakini jina la kisanaa akifahamika kama Linux. Linux ni nani? Jina halisi kwao ni wapi? Lakini pia ni wangapi katika familia yao na shule ambazo ameshawahi kuzisoma kusoma, lakini pia elimu yake ni ipi kwa ujumla na historia kamili ya maisha yake akiweza kutujuza. okay, uh, uh, jina langu mimi naitwa Sande Mangu. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma Kasulu, Tanzania na nawakilisha mkoa wangu wa Kigoma au mtaa wangu nimezaliwa lakini jina langu la sanaa naitwa Linux Sande Mjeda. Linux Sande Mjeda ilianza ilianza Sande Mjeda ndio ilikuwa jina langu, ilikuwa nembo yangu ambayo natumia wakati niko mtaani kwangu, wakati naanza kuwaso game. Kwa hiyo hiyo hata nilivyokuja town jina ikachange mwanzo ikatoka Sunday ikaanza Linux ikaja ikaonekana isipokuwa na Sunday Mjede itakuwa sio kweli kwa sababu nilivyorudi mtaani watu wengi wakawa hawajui Linux ni nani nilivyorudi mtaani kwangu so nikalazimika kuunganisha Linux Sunday Mjeda kwa sababu mtaani kwangu kwa Sande Mjeda kwa sababu ya mitikasi yangu tu mi ni mtu wa kupambana na tabia za kiaskari napenda nilikuwa napenda kuwa askari japo sikufanikisha na niliona kwamba na ndoto nyingine japo nilikuwa naweza kufanikisha kwa sababu mi napenda kile ambacho nakitaka kwenye maisha yangu nikipate. so nilikuwa naweza kufanikisha lengo lakini sikufanikisha so nikaona ujeda wangu na upeleka kwenye mziki na lifestyle jinsi ya kuishi na watu uh, niishi na watu vizuri umenielewa, kama mjeda ambaye kazi yake ni kumwangalia mwananchi That's it. Ah, kwenye familia yangu mimi tuko wengi upande wa mzee wangu lakini upande wa mama yangu ambao ndio upande ambao mimi naujua zaidi kwa sababu upande wa baba yangu kuna sana za nikasema tuko fulani kumbe nikawa nakosea nimepunguza watu au nimeongeza upande wa mama yangu sisi tuko watatu niko mimi Sande kwa mdogo wangu ananifuata anaitwa Pastor Alex au mchungaji Alex, alafu kwa mdogo wangu wa tatu anaitwa Sara au Sarafina. Uh, elimu ambayo niko nayo nadhani ya mtaani inanitosha sana kuliko elimu ambayo labda uh, kidogo ambayo nilipata shule, lakini ikumbukwe pia au watu wasisahau, hata wasomi pia wasisahau pia huku mtaani kuna elimu nyingine ambayo usipoipata hata kama una elimu kubwa kiasi gani, basi usipopata elimu ambayo iko ni ya street like jinsi ya kuishi na watu jinsi ya, kuko, yani ya kuweza kunini jinsi ya kuweza kupambania maisha yako mtaani uh, jinsi ya kuweza kutengeneza friendship na watu ambao umekutana nao hujazaliwa nao wala haujacheza nao hujafanya nini kuna elimu kubwa sana ambayo mtu hata ukiwa na madigrii mangapi usipoipata elimu ya mtaa ni kazi bure kwa sababu itakusumbua kwenye jinsi ya kuishi labda uwe una vyanzo ambavyo unatoka fresh from nini college then you came to the street unakuwa una time na mtu yoyote unaweza kumudu kile unachokitaka wewe lakini end of the day you need this street nini street education, kwa kumaanisha kwamba hata kama umejipata vipi, sisi ni wanadamu, tunaoa na tunafiwa, umenelewa, tuna sherehe na tuna na tuna, tuna sherehe na tuna matatizo. Sherehe inataka watu, matatizo yanataka watu. Kwa hiyo hata ukiwa umejikamilisha kiasi gani, end of the day you need people who can be around you when you have nini things like matatizo au bat kwa kumaanisha sherehe. Yeah. Kwa hiyo sitaki kuzungumzia sana kuhusiana na elimu yangu, ila elimu yangu ambayo niko nayo huko mtaani nadhani inanitosha sana. Kama nikiongeza nitaendelea kuongeza ya mtaani na vitu kama hivyo. Na vitu vingi napenda lakini for real me napenda series. I love series and movies. Na nadhani zimekuwa zikinika mwanadamu sana napokuwa napitia labda vitu vyangu vigumu kama mwanadamu sababu siwezi kuwa perfect au nikawa nimenyoka muda wote kwamba maisha yangu akawa amenyoka lazima kuna mapito yangu magumu napitia na napokuwa napitia ili niweze kuwa okay as a man kwa sababu siku zote wanaume you have to be okay no mara unapitia nini kwa sababu nobody care hata ukimwadisia mtu mwingine kwamba amekwambia yeye amekutaba na mawazo kwamba hey, are you okay ukimwambia hata yes i'm not okay hata fanya kitu chochote end of the day you have to be okay all the time as a man umeelewa japo unasema una tunapaswa kuzungumza matatizo yetu tusikae nayo ndani lakini tunakuja tunapokuja kwenye kwenye reality hiyo ni kwa ni jinsi ya kumfanya mtu mwenye msongo wa mawazo labda aweze kutoka kwenye msongo wa mawazo na kuwa normal lakini tunapokuja kwenye wanaume au kwenye maisha ya kawaida ya wanaume you have to be okay every time kwa sababu hata ukisema mtu ukimwambia kuna mtu hata ukimwambia I'm not okay he or she will not do anything to you umeelewa hata saidia kitu chochote ndio dhili utakomea tu kujichoresha so it's better kama ungeendelea tu kuwa okay na kuaminia kwamba I'm okay au vipi bwana to my people who is around who, who is around me na I have to make sure that I will be okay ndani yangu. Yani wewe mwenyewe uaminishe kwamba I can be okay inside of me, kwa sababu nobody can can heal you kwenye, hamna mtu anaweza kukuheal kwamba ukatoka kwenye kutokuwa okay more than you. You are the first person who can heal yourself. Uh, mimi nina album moja ambayo ilitoka kama tape na CD those days ambayo ilikuwa inaitwa Mama Halima, na nina EP mbili ambayo ni tatu za mjeda au vipi bwana na pamoja na dunia nyingine can manage, naweza kumanage artist na ninaye sasa hivi anaitwa Dika Dika Voa. Uh, alafu pia na, naweza kucompose maneno ya muziki, I can write, I can sing na vitu kama hivyo. Hivyo ndo Ndio vitu na can do it kwenye music. Uh, nimeshawahi kuwa nominated uh, kwenye kategori almost nne au tano na moja kati ya vitu ambavyo vishai kuniboa kwenye masuala ya tuzo na mpaka leo sijawahi kuaminia kuhusiana na tuzo kwamba inaweza kasababisha mimi nikaendelea kufanya music kwa sababu ya kupigania tuzo ni hicho kitu sikupata tuzo hata moja na nilikuwa na nyimbo kubwa kwa hiyo nilihisi kama yani mimi binafsi uh, si, si I'm not blaming lakini mimi binafsi nilihisi, nilihisi kama kuna uonezi au uonevu ulifanyika kwa sababu nyimbo za ambazo zilikuwa zimeingia kwenye eh, kwenye ambazo zilikuwa zimekuwa nominated zilikuwa zina deserve kupata award kwa sababu ni kubwa na mpaka leo ni kubwa na zinasababisha mimi na survive so moja kati ya vitu ambavyo vilishawahi kuniboa kwenye hii game ni au kuniumiza kwenye hii game ni kukosa zile award kwa sababu nilikuwa na, ni, kwa mimi binafsi nilikuwa naona na deserve na mtaa ulikuwa unanidhihirishia kabisa 100% kwamba I deserve kupata zile tuzo. Na hii ndio historia kamili ya msanii Sande Mangu akijulikana kwa jina la Linex. Ulikuwa nami Potina Safieli kutoka hapa hapa Esta TV. Naweza jivika usafi mbele ya uso wa dunia nikayaficha maovu yangu Bwana utaniona, ile so kwako Bwana. Ah, utaniona hata nijinyenyekeze kwa viongozi wa makanisa. Kama Yesu uko ndani yangu, mimi ni bure kabisa. O Yesu, nimekuja kwako, unitete nikufananishe na nini Bwana? Aufananishwi. Yes, yes, yo. This is Linux and Jada.